50 languages. ยี่สิบ 20. 20. การสนทนาหนึ่ง Small talk 1. Small talk 1. ทำตัวตามสบายค่ะ Make yourself comfortable. Make yourself comfortable. ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ Please feel right at home. Please feel right at home. คุณอยากดื่มอะไรคะ What would you like to drink? What would you like to drink? คุณชอบดนตรีไหมคะ Do you like music? Do you like music? ดิฉันชอบดนตรี คลาสสิกค่ะ I like classical music. I like classical music. นี่คือซีดีของดิฉันค่ะ These are my CDs. These are my CDs. คุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะ Do you play a musical instrument? Do you play a musical instrument? นี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะ This is my guitar. This is my guitar. คุณชอบร้องเพลงไหมคะ Do you like to sing? Do you like to sing? คุณมีลูกไหมคะ Do you have children? Do you have children? คุณมีสุนัขไหมคะ Do you have a dog? Do you have a dog? คุณมีแมวไหมคะ Do you have a cat? Do you have a cat? นี่คือหนังสือของดิฉัน These are my books. These are my books. ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ I am currently reading this book. I am currently reading this book. คุณชอบอ่านอะไรคะ What do you like to read? What do you like to read? คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะ Do you like to go to concerts? Do you like to go to concerts? คุณชอบไปดูละครไหมคะ Do you like to go to the theater? Do you like to go to the theater? คุณชอบไปดูโอเปร่าไหมคะ Do you like to go to the opera?